Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. May 15, 1572, naluklok bilang pangalawang daan at dalawamput-anim na Santo Papa si Cardinal Ugo Boncompagni. Ginamit niya ang pangalang Pope Gregory XIII sa tulong ni Pope Gregory XIII na bago ang Gregorian calendar – siya rin ang responsable sa pagbubukas ng mga seminaryo sa Vienna, Prague, Graz at Japan. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.